أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنيه ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يوني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضيه في جنة عالية لا تسمع فيها لاوية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم 88. Sure El-Gâşiye Adını ilk ayette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen gâşiye kelimesinden alır. İlk gelen surelerden olup Zariyat suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Bu surede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. Ayrıca Allah'ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevni deliller serdedilmiştir. Hayatın bir plan ve program içinde akıp gittiği, bu akışın sonunda da Allah'a varılacağı ve onun katında da hesap verileceği anlatılır. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Resulün. Resulüm, dehşetli her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler zelildir. Durmadan çalışır fakat boşuna yorulur. Kızgın ateşe girer. Onlara kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenden başka yemek de yoktur. Oysa ne besler ne de açlığı giderir. O gün bir takım yüzler de vardır ki mutludurlar dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır. Yüce bir cennettedirler. Orada boş bir söz eşitmezler. Orada cennette devamlı akan bir pınar, orada yükseltilmiş tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? O halde Resulüm öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip de inkar edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azab ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece ve sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب يصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه طعامه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التعامل التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء رب ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Seksen dokuzuncu sure El Fecir Fecir tan yerinin ağırması ve şafak manasına gelir. Fecir suresi Leyl suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Otuz ayettir. Bu surede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek, bunun kötü sonucu dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. Fecre on geceye haccın on gecesine, çifte ve teke, her şeyi karanlığı ile örttüğü an geceye yemin ederim ki, bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin değeri vardır. Her günün fecri zilhiccenin on gecesi müsbet ve menfi kutup diye bilinen çiftlerden oluşan varlık alemi, bunları yaratan ve tek olan Allah Celle Celaluhu her şeyi örtüp yok gibi kılan gece karanlığı yemine konu edilmiş. Sonra da bunların yemine değer şeyler olduğu vurgulanmıştır. Görmedin mi? Rabbin ne yaptı at kavmine? Direkleri yüksek binaları olan ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine ve o vadide kayaları yontan Semut kavmine, kazıklar, çadırlar, ordular sahibi Firavun'a ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğattılar. Bu yüzden de Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin her an gözetlemektedir. Bazı müfessirlere göre Firavun yere dört kazık çaktırır, işkence edeceği kimseleri ellerinden ve ayaklarından bu kazıklara bağlatır, o şekilde işkence edermiş. Onun için de kendisine zül evtat kazıklar sahibi denilmiştir. İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi, unuttu der. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram halal demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Cahiliye devrinde Araplar mirastan kadınlara, çocuklara ve yetimlere pay vermezlerdi. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin emri geldi ve melekler saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacak. O gün cehennem getirilir. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? İşte o zaman insan keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı da kimse vuramaz. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir.'' بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبداً أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبه وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصده 90. sure El-Beled Mekke'de Kaf suresinden sonra inmiştir. 20 ayettir adını ilk ayette geçen Mekke'yi anlatan ve şehir anlamına gelen belet kelimesinden almaktadır. Bu surede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü akıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu beldeye ki sen bu beldedesin, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı yüz yüze geleceği nice zorluklar içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Bazı tefsirlere göre ayette müşriklerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık uğruna yaptıkları harcamalardan söz etmelerine işaret olunmaktadır. Kimse onu görmedi mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu doğru ve eğri göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut da aç aç bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte Bunlar sağdakilerdir. Kur'an'da geçen sağdakiler ve soldakiler tabirlerinin anlamı için Vaka suresi 8. 9. ve 16. ayetlerine bakınız. Ayetlerimizi inkar edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف أقباها 91. Sure Eşşems Kadir suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 15 ayettir. Adını surenin ilk kelimesi olan ve güneş anlamına gelen şemsten alır. Bu surede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır. İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında iyi olmak da kötü olmak da kabiliyeti elindedir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkardığında gündüze ve onu örttüğünde de geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.'' Semud kavmi azgınlığı yüzünden Allah'ın elçisini yalanladı. Onların en bedbahtı deveyi kesmek için atıldığında Allah'ın Resulü onlara Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın dedi. Ama onlar onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine de Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felaket gönderdi de hepsini helak etti. Allah bu şekilde azap etmenin akıbetinden korkacak değil ya. Allah Semud kavmine Salih peygamberi göndermişti. Kendisinden mucize istediler. Allah ona pek güzel bir dişi deve gönderdi. Bu devenin otlaklarda serbestçe dolaşması, belli bir günde sulanması, deveye kimsenin kötülük etmemesi emredildi. Kuder bin Salif adında birisi Hazreti Salih'i yalanladı. Sonra da deveyi kestiler. Allah onların memleketlerini başlarına yıktı ve onları helak etti. Onlardan kalan harabeler hala mevcuttur. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزاه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى 92. Sure El-Leyl Geceye yeminle başladığı için Leyl denilmiştir. Mekke'de inmiştir 21 ayettir. Bu surede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla da cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir. Bismillahirrahmanirrahim. Karanlığı ile etrafı bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağırdığı vakitte gündüze, erkeğe ve dişiyi yaratana yemin ederim ki, ilişkileriniz başka başkadır. Artık kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Onda başarılı kılarız. Kim de cimrilik eder, kendini müstegni sayar, en güzeli de yalanlarsa biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahirette, dünya da bizimdir. Ey insanlar! Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren kötüler girer. Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan ateşten uzak tutulur. Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o buna kavuşarak hoşnut olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك آوى 93. sure Ed-Duha. Duha kuşluk vakti demektir. Sure adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecir suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 11 ayettir. Surede ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşluk vaktine ve sükune erdiğimde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Bir ara vahim gelişi gecikti. Müşrikler Rabbi onu terk etti, ona darıldı dediler. Bu konuşmalar ve sataşmalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ağır geliyordu. İşte bu husus ayetlerle izah edildi. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama.'' Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. 94. sure El-İnşirah İnşirah açılmak, genişlemek, sevinmek manasına gelir. Duha suresinden sonra da Mekke'de inmiştir. Sekiz ayettir. Bu surede peygamberimizin çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Bazı müfessirler bitirilen işi, bazıları da başlanacak işi ibadet olarak yorumlamışlardır. Bu yorumların ortak noktası ise dünya ve ahiret arasındaki dengeye dikkat edilmesi gereğinin vurgulanmış olmasıdır. Bismillahirrahmanirrahim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين 95. sure Et-Tin Tin dağ adı veya incir demektir. Buruç suresinden sonra da Mekke'de inmiştir. Sekiz ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. incire, zeytine, Sina Dağı'na ve şu emin beldeye yemin et. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıların aşağısına indirdik. Allah Teala insanı ruh ve beden kabiliyetleri bakımından canlıların en mükemmeli kılmıştır. Surede en güzel biçimde yarattık ifadesi bu hususu belirtmektedir. İnsan serbest iradesiyle ya bu kabiliyetlerini güzel kullanarak kamil insan olacak yahut da aksi yönü tutarak şuurlu varlıkların ve canlıların en aşağı mertebesinde yer alacaktır. Fakat iman edip de ameli salih işleyenler, onlar için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. Artık bundan sonra ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi Rabbim. ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب 96. Sure El-Alak Alak Alak insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sureye İkra suresi de denir. Mekke'de inmiştir 19 ayettir. İlk 5 ayeti Kur'an'ın ilk inen ayetlerindendir. Bu surede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba duçar olacağı anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir açlanmış yumurtadan yarattı. Oku. İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek azar kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Namaz kılarken bir kulu peygamberi namazdan men edeni gördün mü? Bu ayetler peygamberimize namaz kılarken sataşan Ebu Cehil hakkında inmiştir. O ve benzerleri hakkında şöyle buyurulmaktadır. Ne dersin? O peygamber doğru yolda ise yahut da takvayı emrediyorsa ne dersin o men eden peygamberi yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse derhal onu alnından pençesinden o yalancı, günahkar alnından ve pençesinden yakalarız. Cehenneme atarız. O hemen gidip meclisini kendi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona uyma. Allah'a secde et.'' ve yalnızca ona yaklaş. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى حتى مطلع الفجر Doksan yedinci sure El Kadir Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese suresinden sonra da Mekke'de inmiştir. Beş ayettir. Surede Kadir gecesinden, onun faziletinden o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir. Bismillahirrahmanirrahim. Biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruhlar Cebrail her iş için iner dururlar.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 kelimesi sureye at olmuştur. Talak suresinden sonra Medine'de inmiştir, sekiz ayettir. Bu surede kafirlerden ve müşriklerden söz edilmiş, onların bazı davranışları anlatılmış, inanan ve iyi işler yapanların kurtuluşa ereceği ifade edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden, inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdir. İşte o apaçık delil Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir. Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur. Hanif deyimi için Rum suresi 30. ayete bakınız. Ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri de onlardır. İman edip de salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katında mükafatları zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları adin cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan, ona saygı gösterenler içindir. 99. Sure Ez-Zilzal Deprem demek olan zilzal, surenin ilk ayetinde geçer. Nisa suresinden sonra Medine'de inmiştir 8 ayettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap vermelerinden, herkesin iyi ya da kötü ettiğini bulacağından bahseder. Bismillahirrahmanirrahim. Yer küre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan ne oluyor buna dediği vakit işte o gün yer Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. O gün insanlar amellerini görmeleri, karşılığını almaları için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu da görür. Yerin ağırlığını dışarı çıkarması birkaç türlü tefsir edilmiştir. Bir, içindeki hazineleri dışarı çıkarır. Fakat onlara bakan olmaz. İkincisi, kabirlerdeki ölüler dirilir. Üçüncüsü yer altındaki ma Bismillahirrahmanirrahim vel adiyati dabha fel muriyati kadha فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Adiyat koşan atlar demektir. Asır suresinden sonra Mekke'de inmiştir 11 ayettir. Bu surede insan oğlunun nankörlüğünden kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Harıl harıl koşanlara, nallarıyla çakarak kıvılcım saçanlara, ansızın sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldı ve kalplerde gizlenenler ortaya konulduğu zaman insan halinin ne olacağını düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır.